Radio Dobra večer, evo nas iz studija. Danas ćemo pričati e, s predsjednikom udruge uh, Rios. E, dobro večer. <laughs> Dobro večer. Dobro, možete nam nešto reći na početku o samoj udruzi? Pa ovako, udruga je, znači udruga Piceola Rios, osnovani smo 2016. I s ponosom mogu reći da smo, ajmo reći, prva udruga Piceola koja je krenula sa nečim što se zove edukacija novih Piceola. E, znači imamo i čak i prvog pizza trenera, a evo s obzirom da je u Rijeci sve i krenulo, drago nam je u principu da smo i u tome prvi. Mariju, ti si svoje iskustvo kao e, općenito radnik u ugostiteljstvu skupljao godinama e, i ne samo u Hrvatskoj, nego i van Hrvatske. Kako je tvoj put tekao do danas gdje ti možeš obučavati druge kako da budu picajoli? E, pa put je u biti bio dosta zanimljiv. To je bila puka slučajnost. U biti ja sam želio jako, jako naučiti voziti snowboard. <laughs> <laughs> ok, ovo me zanima sad, čekaj, od snowboarda do pice, zanimljivo. Je, je, je, tada nisam ni mislio da će me taj put dovesti do ovdje, ali kao i većina picejola uvijek imamo nekakve ciljeve, pa onda sad nije baš da ljudi e, često se odluče za ovaj posao, ali s obzirom da su dobre plaće, budimo realni, ovoga, se odluče i imaju svoje nekakve ciljeve. Moje je bio da znači, naučim <laughs> voziti snowboard i igrom slučaja, moji roditelji nekako, doživjela se nekakva nezgoda, sada ne dužim priču, e, ja sam dobio u biti posao u Alpama u Italiji mhm. e, na nekakvih 3000 metara nadmorske visine gdje sam u biti <laughs> išao raditi kao pizzajol, a u biti to nisam ni bio. Ono, popravljao sam skutere i ovoga bicikle tu u Rijeci, ali sam se odlučio, tad je to bilo jako teško, ono, sa 19 godina napustiti e, svoj grad gdje su ti prijatelji i svi se zezaju, a ti ideš raditi za nekog koga nit ne poznaš, ni znaš jezik. <laughs> Ovoga, ok, Nona je istrijanka, pa su svi doma pričali taj ovoga, talijanski i to, ali ono, sa 19 godina ti je kakvi paštari, da. kakva pizza, ona. Ali sam se odlučio na to i evo, tad je to bilo malo i teže, ali nismo bili Europska unija, pa su ti onda trebali i razno razne dozvole. Sve je to bilo nekako ovoga, puno teže nego danas i nekako te put naveo na područje pica i na područje kuhinje općenito. Je, je, ma divan je to posao prije svega kažem, s 19 godina sam otišao i ostao sam tamo 5 godina, tako da ovoga, na kraju sam i naučio servisirati skije gore i bordat i <laughs> raditi pice i skoro sam oženio i sva, ono, svašta nešto, ovoga, ali nekako mi je falila cijelo vrijeme ta rijeka i ipak tu sam rođen i rijeka, svi mi riječani. I vratio se nazad u svoj rodni kraj i odlučio otvoriti u rijeci udrugu Rios, koja mhm. se bavi, evo čuli smo u uvodu, edukacijom novih picajola. Na koji način to radite? Pa ovako, znači, e, kažem, cijeli taj put je bio, ideja je tada bila e, fantastična. Ja sam otišao 2000. godine, znači prošlo je već 18 godina od kad sam ja gore startao. E, kad sam se vratio sam imao 23-4, moja ideja je tek bila ideja. Znači, ajmo reći 12 godina već radim na tom projektu i evo mogu reći konačno da sam ostvario svoj životni san i uspio ovoga, izrealizirati tu cijelu priču. E, na koji način radimo? Radimo na način da, e, ajmo reći, kroz jedan vrlo e, prijateljski i kreativan pristup tim novim mladim ljudima koje, za koje imamo naravno i odmah i posao i sve skupa, ali je to jako traženo, je. traženo zanimanje, ne samo kod nas nego i po cijeloj Europi i svijetu i vjerujte mi znam puno dečki koji putuju svijetom i rade taj posao i uživaju. E, znači sistem u biti edukacije ukratko ovoga, e, cijeli tečaj traje 20 radnih dana, znači mjesec dana mi u prostoru, znači e, to je prvi pizza <laughs> lab e, i ponosa mogu reći da smo ga evo otvorili prije nekakvih desetak dana. E, prvi polaznik kreće sutra, mm. zovemo ga Uno mm. i on je jako uzbuđen zbog toga svega i mi u principu sa njim zbog toga što ćemo konačno moći i kroz video snimanja i sve skupa u biti pokazati na koji način radimo. Znači, tečaj traje, rekli smo, 20 radnih dana po 4 sata, znači da im nije naporno, a opet kroz cijeli tečaj i prolaze mhm. nekakav, ajmo reći, teoretski dio, upoznavanje, e, razlika, razvrstavanje, znači ne radi se u svakoj pizzeriji isto, upoznavanje fermentacije, gdje čak imamo i inženjera kemije, jednog <laughs> gospodina iz Rijeke koji drži dva sata ovoga predavanje o samoj fermentaciji tijesta, da ja tu ne mhm. fantaziram previše. E, tako da kažem, puno e, pametnih, inteligentnih ljudi je uključeno u taj projekt. Nismo samo udruga picajola pa smo mi sad mm otvorili prostor i tu cugamo i zabavljamo se <laughs> e, kao pijani ludi picajoli, nego je jednostavno stvarno ovoga projekt e, puno, puno dublji. Znači sam prostorić u kojem mi jesmo Eh, ima kapacitet eh, edukacije 40 novih picajola godišnje, mhm. ajmo reći da smo u, u, punom pogonu i ne želimo čak nići dalje od toga, ne želimo zasititi mm eh, tržište, <laughs> ajmo reći, i uzimati novce dovoljno. ljudima, ne bez veze, nego želimo zbilje napraviti nekakvu kvalitetnu edukaciju jer u principu do sada toga nije bilo i onda je to bio, ajmo reći, nekakav problem koji je puno dublji vezan za ugostiteljstvo i tako da sad ne dužim. Mhm. Dobro, a za nas koji samo volimo jesti picu, imate li kakve ponude u udruzi? Naravno, da, naravno. Kao udruga imamo četiri vrste članstva. Znači, prema zakonu o statutu e, svaka udruga može imati e, može imati vrste članova kakve želi. Međutim, mi smo se odlučili na četiri osnovne. Znači, to je, e, možete postati član kao već postojeći PCOL koji ima, mora mhm. ispunjavati neke uvjete i dobiva nekakve, ajmo reći, pogodnosti. E, zatim novi pizzaioli koji će proći i udruge, e, pravna tijela, odnosno pizzerije koje se žele uključiti u ovaj projekt jer su nam oni jako bitni. I na kraju e, zadnja i najslađa su <laughs> ga za vas sve građane. Za one koji su loši u kuhinji, ali ipak vole pojesti. Tako je. E, to su znači ljubitelji kušači pice. E, znači, platite članarinu, mi vas odmah počastimo sa dve pice ovoga, koje izlaze iz naše kuće. E, sudjelujete u svakog petka, mi imamo u biti želio sam napraviti nešto što se zove simulacija restorana. I svakog mhm. petka mi u biti u udruzi imamo, e, pozovemo sve vas, ljubitelje kušača pizza, god želi doći, imamo DJ-a, druženje je, a u biti tom dečku ili djevojci koja polaže tečaj za pizzajole, stvaramo nekakvu simulaciju pritiska di on, ajmo reći, svoje primijenjeno znanje sad mora pokazati nama i najbolje što zna. Ja sam odgladnio od ovog razgovora, pa ja predlažem da se odmorimo uz jednu glazbenu pauzu. Svakako ćemo nastaviti ovaj interesantan razgovor. Mario Grujić će biti i nakon pjesme s nama. Mario, što si to poželio? poželio sam možda neku morčivu, ma značite vi već. Znaćemo. Be <laughs> yourself, slušamo i vraćamo se. Može, može, <laughs> Dobro večer, evo nas na, e, ponovno u studiju. S nama je e, i dalje Mario Grujić, predsjednik udruge Pizzaiol Rios, s kojim pričamo svima dragoj nam pici. A evo, vi ste e, napisali ste priručnik nekakvi koji vašim e, polaznicima tečaja može omogućiti da lakše usvoje zapravo <laughs> zanat. ne samo njima, nego i široj publici. Široj, publici, da, da, u principu taj priručnik je nastao slučajno. Trebao mi je nekakav, ajmo reći, fizički materijal s kojim, koji je trebao prije svega meni biti nekakav vodič za tu edukaciju. Na kraju je taj materijal ispao 40 stranica. <laughs> Rekao sam sam sebi, ok, ono, malo sam ga raširio i onda sam kao krenuo tražiti po netu, ok, da vidim da li je već neko mhm. napisao taj priručnik i iskužio sam da čak ni italijani nisu. Mhm. Znači, postoji jako puno priručnika i knjiga vezanih o tome kako napraviti finu picu, međutim baš o poslu i samoj srži e, mhm. nečega što se zove pizzaiolo, odnosno i samog posla koji je ove godine UNESCO zaštitio kao, e, ajmo reći, zaštićenim poslom, nije napisao nitko, ok, prilika je tu, mhm. e, završio sam taj priručnik uz pomoć svojih dragih prijatelja, prijateljica koji se bave nekakvim jezičnim ovoga znanostima, nazovimo to tako. Oni su mi malo to pomogli lektorirati s obzirom da se ja gramatički malo <laughs> malo zapnem i ovo ovoga, da, završili smo ga i nadam se da bi ga 2019. trebao izdat na japanskom i engleskom zbog mhm. ekonomskih razloga. Držimo da bude tako. Hvala lijepa, da. Jedan će sigurno ići ovoga turističkoj školi i na kraju krajeva svaki polaznik će dobiti jedan primjerak koji bi mu trebao biti, ajmo reći, nekakav vodič u, u njegovom daljnjem zaposlenju, odnosno kada zapne da može tu malo naći nešto. Možda budemo u budućnosti znali kao e, <laughs> vrhovnog e, boga pice u cijelom svijetu. Nije, nije to, nije to, nije put, ali ako ok, ako treba biti neka bude, da, ako se dogodi, uhu, ne to bude iz rijeke. Spomenuo si i na japanskom e, bi mogao biti taj mhm. priručnik izdan. kakva je tradicija u Japanu po pitanju pice? Pa inače Japan prodaje najviše pica na svijetu, naravno zbog broja, ljudi. broja ljudi i najprodavanija pica na svijetu je, ne bi ste nikad rekli pizza sa majonezom. E, odvratno. Uf. Znači, <laughs> sa, majonezom i lignjama. Znači, to je njihov jednostavno <laughs> delicija. Gledajte, e, pizza je najčešće odraz društva. mm Pizza, e, svakakve pizza se jedu diljem svijeta i apsolutno, znači, kombinacije namirnice koje idu na picu su beskonačne. Da, od onih ananas tipa pizza Tako. do ovih naših slavonskih i kulenovih. Da, da, to je svaka, pa svaka, ta pizza ima neku svoju priču, pa tako i ta slavonska, ali možda jednom drugom prilikom kad budemo. Možda jednom drugom prilikom priliku, imamo puno još materijala za popričati. A dobro, kada već pričamo o pici, otkud je zapravo krenulo s picom? Pa ovako, kažem, pisu, e, kad sam krenuo pisati taj priručnik, naravno uvijek morate u toj nekakvoj uvodnoj priči e, krenut pisati o povijesti. Tu sam zbilja upoznao divne ljude, čak i iz svijeta ugostiteljstva, nekadašnje ovoga, opatije i tako sa tim starim ljudima pričajući jer mi je bila bitna otkud je uopće pica krenula u mhm. Hrvatskoj. Tako da sam došao do toga da je od kuće sve krenut nego <laughs> iz opatije iz rijeke. Tad je opatija bila, ajmo reći, kraljica turizma, nešto sasvim drugačije nego što vidimo danas. E, ja se toga iskreno ne sjećam. To je krenulo krajem 60-ih, početkom 70-ih mhm. godina. E, ne čudi zato što smo bili blizina Trsta, znači vrlo put tome su bili odlazak kuhara odavdje, preslikavanje. E, ona je vrlo jednostavna bila u izradi, velik, e, velika je marža na njoj, tako da su <laughs> ugostitelji brzo prepoznali šta treba raditi. Ehm, ajmo reći u svijetu nekakvih pizza, znači to je opće poznata kultura, znači 16. stoljeće, rajčice dolaze u Europu, prvo se smatraju otrovnima, pa su zatim <laughs> shvatili koliko je to uopće fino, pa je onda to i nekako i došlo do Napulja. U principu Napulj je tada bio vrlo bitna e, luka za izvoz i uvoz u, ovoga, u Italiji u, u 18. 19. stoljeću, tako da ajmo reći tu kreće i ta cijela priča, šta je po meni bilo vrlo jednostavno sve šta i mi <laughs> danas imamo, dolazi iz tog ludog Egipta i po meni je, ajmo reći, pizza kao nekako jelo koje se ne zove pizza, nego nekakvo jelo di, ajmo reći, suho tijesto na koje se stavljaju nekakve mhm. namirnice, došla iz Afrike. Tako da, evo. Da. <laughs> I rijeka je tu posebna, s obzirom da je jedan od glavnih sastojaka je i brašno od kojeg onda se u konačnici tijesto radi za picu. mm Rijeka ima tu povijest mlinova i, i samog izvoza brašna. Što nam i o tome možeš reći? Da, da, Vidim da, znaš cijelu tu <laughs> povijest. Inače, mlinovi, ovoga, stari mlinovi grada Rijeke su za mene jedno jako posebno mjesto di kad sam, ajmo reći, mm. najopterećeniji, naj, ono, imam periode luđaštva, što bi rekli. <laughs> Odem na to mjesto i zbilja me napuni energijom. Inače, to je za mene riječki maksimir i zbilja mi je žao što možda i Rijeka više ovoga, ne investira u tako neko mjesto. Možda i ljudi, pogotovo oni koji nisu odavdje lokalno, možda je ni ne znaju gdje se koji jesu ovdje ne znaju za to mjesto, da. da, ali nekad je Rijeka bila vrlo bitna u izvozu brašna i mi smo bili ili grad koji je u biti živio od toga i zato je i, ajmo reći, Luka Rijeka, čak e, govori se oko 20 do 30 vagona dnevno mm. je izlazilo tamo, znači Riječina je bila jedan e, stroj koji je u biti gurao te kotače i mljeo svo to žito da bi čak to ovoga brašno putovalo diljem svijeta. Diljem svijeta, da. I danas je to brašno stiglo do udruge Rios, između <laughs> ostalog gdje se provodi, još jednom ćemo spomenuti, edukacija e, onih koji žele postati pizzajoli i to mhm. kvalitetni i dobro educirani. E, pa kroz tih dvadesetak radnih dana, odnosno mjesec dana ukupno, e, kako teče sam proces? Pa proces tečaja u biti želio sam da bude dinamičan, da prije svega ti polaznici osjete stres koji ih čeka, jer vjerujte mi, to nije lagan posao, znači ja njih moram doslovno, <laughs> da sad nekog ne prestrašim, izmaltretirati, ali moramo ih simulirati e, te nekakve trenutke koje, e, vjerujte mi, svaki piceol prolazi, mi to zovemo u struci špica. Hm. Znači, to je nekakav trenutak gdje ti jednostavno ne misliš na ništa, nego samo gledaš te <laughs> papiriće koji izlaze i te pice i tu se još moraš ismijati tim ljudima koji ti ulaze i biti najsretniji, a u biti te čeka jako puno posla. U ovom poslu je hm. stvarno nekakvih 70 90% e, posla je priprema zato što to ja uvijek kažem to vam je ko da imate kuhara koji recimo radi pašte, a on ju mora proizvesti i dva dana mu traje ta pašta. Znači morate biti vrlo organizirani, mora vam neko pokazati na koji način raditi, postoje matematičke formule na temelju kojih se dobiva znači fino tijesto i tako. Znači to su nekakve osnove koje do sada picioli nisu imali i onda su oni mislili da nešto znaju, a u biti su im falile te nekakve stvari. Jako je teško e, čovjeku koji je picioli radi dugo godina sad, recimo to solid pa pamet. Da, da, da, Međutim, da se, da se, ljudi koji žele učiti, znači mi osim edukacije novih piceola radimo i edukacije postojećih piceola, savjetujemo znači e, vlasnike pizzerije, ali na kraju krajeva kad vam se dogodi kad ostanete bez piceola, u rupi ste dva do tri mjeseca dok ne nađete nekog drugog. E, tako da, kažem, u biti ono što mi prodajemo kroz udruga nisu pice, nego e, naše znanje. I upravo mi se to sviđa što tu nije samo edukacija, e, ok, uzmi toliko i toliko brašno, toliko ovog sastojka, onog sastojka i smjesi, nego cijeli proces oko samog posla. Često mene ljudi pitaju, da, da, koji je, reci nam recept, reci nam ovo, reci nam ono Nije to ne, Da, da, da, ne postoji, znači ne postoji, ajmo reći, nekakav unikatan recept E, postoji nešto što se zove razmišljanje i okretanje razmišljanju prema tom tijestu kao živom organizmu, a ne nekakvoj E, masi koja je tu. Znači tu imate toliko kemijskih lijepih procesa i kojih se u biti vi kao piceol morate naučiti manipulirati, znači kontrolirati cijeli rad i tek tada onda ide u ostale stvari. Da, nije ono samo pratim recept, ok, toliko da, ne, sad stoji, ne, tako, nego prepoznat kad se što ne događa. tako se znate znači u situaciji gdje recimo pizzerija u jednom danu ima sto ljudi, drugi dan nema nikog. Mhm, mhm. I sada vi tu morate dobro pratiti i biti u komunikaciji stalno sa vlasnikom pizzerije restorana. Kažem, to su sad to je nekakva poslovna psihologija di jednostavno je tu jako dugačka priča, ali sve smo mi to prošli i vidjeli. Tako da <laughs> I imate iz kojeg iskustva pričati. Ja sam već ogladnila pa ćemo morat napraviti nekakvu malu glazbenu pauzu pa <laughs> se vraćamo. I evo nas ponovno s Marijem Grujićem, predsjednikom udruge Pizzaiol Rios, koji nam predstavlja samu udrugu, pa možemo nešto, o, možete nam nešto reći o budućnosti same udruge i koje su vaši ciljevi? Pa u principu da, budućnost je, ok, ja sam ostvario sad, ajmo reći, svoju 12-godišnju <laughs> želju da pokrenem to. A to je sad tek prvi korak, to je sad je najgore. Da, je, stvarno je najgore ovoga, dok malo to se sve ne, ajmo reći, ne pokrene i dok ne zaživi, ali ono što je jako lijepo, je interes građana je fantastičan, ono svi koji uđu, šta je ovo, je se tu mm. prodaje e, pica, ne, je se prodaje vino, ne, pa šta ste vi, udruga piceolo, pa di su piceoli, <laughs> tako dosta... Da, čudan koncept za je, koji možda nisu ljudi uopće čuli da postoji. Nisu naučeni, pica labovi postoje po cijelom svijetu, nije to sad ništa što sam ja izmislio, ali je, ajmo reći, nekakav samoodrživi projekt gdje, ajmo reći, mi kroz, znači kod nas možete e, isto tako kao članovi, ako postanete ili građani, kupiti pice i to možete kupiti jedino margaritu i marinaru, znači od kud je sve i počelo. E, znači one su vrlo jednostavne i, ajmo reći, vrlo jeftine, tako da ovoga, e, tu smo izašli u susret građanima i limitirali smo, znači, broj na 0,51 picu mhm. dnevno. Znači mi kao neprofitna udruga ne stvaramo dobit, odnosno kroz prodaju pica, ajmo već pokrivamo svoje osnovne troškove. Mm a ono, ako vam se žele građani obratiti ili doći, spomenuli smo već petkom, mogu doći i podružiti se i probati pice ako mhm. se učlane kao, Ma, kao u, kušači. u principu naše radno vrijeme je dvokratno. Mi radimo od ponedjeljka do petka i petak je vrlo bitan e, dan za nas e, udrugu, odnosno i tog polaznika, jer tada radimo njegovo, mhm. ajmo reći, testiranje i to uvijek bude zabavno, mjuza je unutra, <laughs> ono, tako da ono, uvijek je veselo. A gdje vas mogu pronaći? Na kojoj e, adresi? Znači, adresa je Boulevard Oslobođenja 10, nekakvih stotinjak metara ispod biroa za zapošljavanje, što je za mene bila jedna jako lijepa priča. Inače, vlasnik prostora je, u najmu smo naravno, ovoga, vlasnik prostora je zevka Kajtazi i ovim ovoga, e, povodom mu se stvarno ovoga, javno i zahvalio zato što je to gospodin koji je krenuo e, jedan od prvih ljudi u Rijeci sa proizvodnjom kruha ovoga, i tako izašao nam je u susret kada nije niko ovoga vjerovao, čak ni on nije znao šta to <laughs> znači udruga picajola, kao pa možeš tu ovoga, ovoga peći i pomfri i ovo i ono, ma ne, ne, ne, <laughs> mi se bavimo samo, djelatnošću izrade pice, udruga picajola. Tako da je jedna lijepa, lijepa je priča ovoga, evo, bila oko starta, bilo je teško, ajmo reći sve smo morali sami, ali ok. Dobro, sad je to nekako, ajmo reći, počelo lagano, e, Tako. jedan dio posla za vas, još puno, puno toga ispred vas. Je, Biće tu možda i u budućnosti neka pa, festival pa, Tako je, tako je. Znači, ovoga, e, znači nije samo cilj edukacija, meni je cilj kao predsjednik udruge, već kad sam napisao cijeli statut i obavezao se, ajmo reći, sam sa sobom u nekakvim stvarima što se zovu znači koji su ciljevi znači poboljšanja i radnih odnosa picajola i postojećih i samih pizzerija i svega toga znači da ponovo <laughs> zašto Rijeka na kraju krajeva ne bi bila grad u Hrvatskoj koji ima najbolju picu Zašto ne? Ako je tu da sve i počelo. Tako da bi volio zbilja napraviti jedan gastro glazbeni festival, možda izvat nekakve bendove grada Rijeke. Evo Rijeka konačno ima i riječko pivo, mhm. imamo i odličnu picu. Pica je uvijek bila dio zabave, e, da li mladih, da li starih ljudi. Znači mi osim što radimo tečajeve i imat ćemo, znači e, krećemo polovicom 12. mjeseca sa radionicama za djecu i građane. Želimo potaknuti čak i suradnju s invalidima. Znači toliko je mogućnosti, ali moramo sad se fokusirati na, ajmo reći, sam start i te tečajeve, a želimo ovoga do 2021 eh, bilo bi, ajmo reći, to je još moje neko trajanje mandata predsjednika, mm-hmm. volio bi zbilja napraviti taj festival pice koji bi bio onda na mlinovima i nekako i da zaživimo i taj prostor na kraju krajeva i potaknemo svih na nekakav ajmo reći, pozitivan vibe. Držimo vam fige da to stvarno i bude, <laughs> da se i ostvari i doćemo sigurno na taj festival. Popratite uživo s festivala. E, mislim da smo sve više manje spomenuli, još ćemo jednom za kraj mhm. zaokružiti cijelu priču. Dakle, udruga Rios koja se bavi e, educiranjem e, mladih neiskusnih picajola, čak i onih koji imaju nekog iskustva pa žele doći po još edukacija. Nalazite se na Bulevardu 10, gore iznad onog tunela odmah čim se izađe. I, svi su dobrodošli. Naravno, da, svi su dobrodošli. Kažem, građani često tamo prolaze. Nama je to bila, ajmo reći, strateška pozicija, jer je, ajmo reći, biro za zapošljavanje. Nezaposleni ljudi. pa šta znači, ćeš dok čekaš tako <laughs> Je, A nešto jeftino za prigriz. Da, Ma ne, ona je lijepa lokacija. Ja sam tamo na kraju krajeva i rođen i kupio sam svoj prvi kruh tamo. Tako da kažem, sve je to jako lijepo se posložilo i evo, sad moramo opstati, kažem, to je taj nekakav period di, ajmo reći, apeliramo na građane i sve ljude koji se mogu učlaniti i koji to žele na kraju krajeva da nam ajmo reći da li kroz članarine ili kupnju pice pomognu, jer nam je to prije svega potrebno da bi preživjeli. Da bi se nastavilo, da, uvijek su sredstva je, nekako najveći <laughs> problem, ali tako to ide. Sa željom i voljom uvijek se da izgurati. E, nek vas građani pronađu na društvenim mrežama, nek samo izguglaju udruga Rios i siguran sam da će naći dovoljno je, Informacije su gore, znači i o cijeni tečaja trajanju, svemu tome čime se bavimo, tako da, evo, stranica je u izradi, malo je kompleksnija jer će biti e, vezana za kodove članstva, mhm. pa je malo kompleksnija i trebala bi biti vezana za jednu aplikaciju, ali o tome možda dobro, dobro, onda ćemo te morati opet u goste <laughs> Dobro, dobro, Već otvaraš nove teme. Je, <laughs> e, Želimo vam puno sreće e, i da se stvarno stvari sve ovo o čemu smo večeras pričali i samo tako napred rock and roll, idemo dalje. Rock and roll, samo <laughs> heavy metal da se dobro dragi, dragi slušatelji, bio je to Mario Grujić, predsjednik udruge Rios, a vi ostanite i dalje uz program Radio Sove. Nadia Silva, Silva, Silva.